cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Arfa Dinugraha dengan judul Bis Demit. udane ngreceh kawit jam 12 sawan mau nganti meh magrib durung ana tondo-tondo arep terang senadyan mengkono aku kudu tetep budal menyang Surabaya yaiku saiki uga sebab sesuk-esuk ana acara pelantikan badan eksekutif mahasiswa utawa BEM jurusan Saploke kapilih dadi pengurus BEM ana sawijining universitas ing Surabaya jadwalku pancen luwih padet liburan ora iso tanek pancen yen mangkene iki mahasiswa kudu proaktif kanggo nambah kawruh nanging udane tetep durung terang HP-ku muni tandha ana SMS mlebu Bul saka Edi koncoku sing maune janjian arep budal menyang Surabaya bareng-bareng. Unine mengkene, sepurane sis, aku budal dhisik. Masku iso ngetrake menyang terminal saiki mergo bengine ana jadwal jogo Ya ngono kuwi yen duwe masing dadi satpam kaya Edi. ora bisa njaluk diterake sak deg sak nyet kudu nyocokake jadwale mase pas ana tugas njogo apa ora. Dane aku budal park esok jam setengah loro. Hawa atis tumrecep tekan balung sungsum. Angin sumilir nampak helm, suarane huwuk-huwuk merinding ing jitok. dalan sing tak liwati sepi nyenyet peteng dedet mergo ora ana lampu dalan siji-siji Mung lampu sepeda motorku sing kelop-kelop miyak petenge aspalan kang ing kono kene krowok pating comprong kuwi. Rene kudu hati-hati njalari playune sepeda motorku ora bisa cepet ditok rasane kandel. Wulu kalung kunjegrik. jegrik. mantel jubah sing klobok-klobok ana ing mburi gawe miris lan medeni ati rasane sumpek kaya-kaya arep ana kedadian sing ora ngepenaki. Stang sepeda motorku dak puter mengetan arah terminal Ponorogo. Sakwise mlebu terminal aku kaget, terminal iku sepi nyenyet ora ana bis babar pisan. Mung ana bis cilik sing jurusan Pacitan. Kamungko, kulinane bis jurusan Surabaya mesti siaga 24 jam ana terminal kono. Parkire antri buntut ulo. Pendak jam mesti ana bis sing budal. Nang Nanging wengi iki beda karo wengi liyane, suasana ning sepi mamring. Menyang terminal Madiun wae, Sis. Bapak sing tak bonjeng dawuhi aku supaya bablas nyegat bis saka terminal Madiun. Nggih, dateng riki sepen ngeten e. Sepeda motor bebek kunuli tak pelayu ake mangalor arah Mediun. Nganti tekan saklore terminal Ponorogo, lampu-lampu dalan orang sing murup. Pansen aneh wengiki. Thank you. sing ora kepenak saiki ketambahan wedi. Wit gedhe-gedhe sing jejer ana ing pinggir dalan katon ngrep gemeng, ireng kaya raksasa, sapirang-pirang lagi pacak baris. Soko kaduan katon sorote lampu kelop-kelop kuning. Sawise cedak jebul lampune bis jurusan Surabaya sing lagi mandek. lampune mburi murup abang lan sene kelop-kelop mratandani yen bis iku pinuju ngetem utawa ngenteni penumpang. Hatiku nyicil ayem. Sepeda motor tak rempas ana samburine bis mau. Kernete sing lagi ngadeg ana njaba kandha yen ora suwe meneh bisa bakal budal. Aku lega. Aku wis ora gagas bis iku saka perusahaan otobis sapa sing wigati jurusan Surabaya. Kanti mengkono aku sesuk ora kasep melu pelantikan BEM. Sakwise nyopot helm aku agan jrantal munggah bis. Saking kesusuku nganti lali ora pamitan bapak. Aku kok berkerumun panjenengane bengok-bengok nanging ora pati cetha. Ah, paling mung dawuhi supaya aku ngati-ati kaya biasane. Di bagian tengah ora ngarep nanging ya ora sirahku tak rubuhake ing sendenan kursi nanging bis iki tak rasa aneh banget ambune wangi wangi banget irungku nganti nyengir-nyengir wangine gondo kuwi durung nate tak tepungi sak durungi nanging memper-memper kaya wangine kembang kenongo memper uga kaya lengane mayit ha penumpang liyane padha jinem ora ana sing caturan tur sandangane sarwa putih ah paling wong arep ziarah wali batinku sing tak gumuni meneh kawit mau kernete bis uga meneng wae ora tawa-tawa marang calon penumpang kaya bis-bis umumi mung marang aku wae dheweke nawani numpak nanging aku nyoba mikir positif mbok menawa PO iki trayek anyar dadi kernete durung pati pengalaman lakune bis ora patiya kebat wit-witaning jaba cendhela katon mlaku menyang buri tondo yen bis wis mlaku yen dideleng interior bis iki sajai isih hanyar sebab ono fasilitas TV LCD karaoke lan AC nanging interior mau didominasi warna putih memplak jok sing tak lunggui dibuntel kain putih cedas buat uga putih dumadaan pundak kiwoku dicablek aku jumbul pangentonto kuambiar aku mengo jebul kondektur bis tanpa guneman opo-opo dheweke ngatung sajak njaluk duit karcis tak lungi seketan ewon sak lembar Surabaya Pak nanging kondektur kuwi meneng wae klebu nalika balikake susuk susuke banjur tak lebokake sak celana jeansku praupane kondektur kuwi pucet lan seragamane uga putih-putih kaya jubahe wong Arab ngono kae nanging ora nganggo sorban kanggo ngilangake rasa merinding aku nyoba takon marang wong lanang siji sing lungguh ana tengenku ngiras tetepungan badhe tindak pundi pak piyai sepuh sing rambuté nyambel wijen kuwi ora semaur dadi kisah ziarah wali to pak Aku nyoba takon meneh, nanging wong iku tetep meneng wae, mung mesem tipis. Aku banjur nggatekake penumpang-penumpang liyane, nanging kabeh kaya tanpa ekspresi. Sing ana mburi nganti sing lungguh ngarep kabeh padha manteng nyawang lurung. Raupane pucet, lambe pucet, ran rambute tumata rapi. Kira-kira wong patang puluhan sing numpak bis kuwi. Sing aneh meneh Waktu nyalip kendaraan bisi ora krasa oleh. Sajake supire wis trampil tenan senajan yen tak sawang saka sepion dhuwur, supiran kawit mau dheweke ora tau tolah-toleh babar pisan. Lakune bis uga ngleser lan ora krasa ngrunjal kaya-kaya ora ngambah dalan aspal. Pancen entuk bis istimewa aku dina kuwi. Dumadaan bisi menggok ngiwo Ing duur dalan kapacak tulisan terminal Purabaya Surabaya Loh, kok wis teko bungurasih? Aku gage mengarep saperlu omong kernete yen arep mudun Pancen kendaraanku dak titipake nggon penitipan sepeda motor sisih ngarep utawa cedak regol terminal. Dadi ora perlu melu BC mlebu nganti parkiran jero. Kula ngandhap ngriki, Pak. Sawise mudhun aku buka HP, jam nuduhake angka jam loro rong puluh menit kamungko isih healing banget yen anggonku munggah bis mau jam loro luwih limang menit ora percaya marang kedadian kuwi mula aku banjur melayu tumuju parkiran sepeda motor Ing kono nepayi ana wong lanang loro sing jaga parkiran. Sampeyan mau numpak bis apa, Mas? Angge numpak bis petak niku wae to, Pak? Ya apa sampeyan iku? Gak ana bis mandek, Mas. Kawit mau aku jaga nok kene gak katok bis kemliwer. Wang sulane tukang parkir Neredek karu karuan tambah bingung aku Banjur tak grayai duit susuk ono ing jerusak Isine dudu duit jebul mung kapas campur getih abang branang karo rambut diut-diut. Gitokku mengkorok tangan wel-welan lan awak gemeter. Barang nyolowadi iku tak buang sak Banjur aku sadar menawa sing tak tumpai mau jebul bis demit. Sawise dino kui, aku ra pisan-pisan budal Surabaya wayah bengi. Mesti esok utawa sakwise luhur. Saka critane masyarakat mbungurasih pancen krep kedadian kaya sing tak alami kuwi. Malah sing luwih nemenate mbiyen penumpang dibuang ana ing tengah sawah cedhak terminal. Crita liyane yaiku wong wadon menyang Jember mung 10 menit wis tumeka ing terminal Jember. Sakwise dituduhi petugas LLAJ menawa sing mentas ditumpai kuwi bis demit, wong wadon mau banjur semaput sak saknaliko. Kumarani bis demit mau mujutake kurban musibah kacilakan. Taun rongewan ono bis soko Sumatera tujuan Jember. Ngalami kacilakan nyemplung jurang ono ing Sumedang. Penumpang lan kurune bis kabeh nemai pati. Nanging kumarani penumpang dalah bisi tetep nerusake laku menyang Jember. Yo bis sing dinunuti wong wadon mau. Itulah cerita bis demit bersama tim Jimat. Anda masih bersama Sajian Malam Jumat